Govorimo o njemu kroz njegova lijepa imena kojima se on nazvao u Kur'anu ili ga je tim imenima nazvao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, u časnom hadisu, vjerodostojnom hadisu. Spominjemo također osobine našega gospodara kojih je dostojan jedino on, a kojima se opisao u Kur'anu ili ga je opisao tim osobinama jedino njemu dostojnim poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam u svojim vjerodostojnim hadisima. Cilj svega ovoga jeste da što više upoznamo našega gospodara A onaj koji upozna svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva, kroz njegova stvaranja, njegove blagodati koje nam svakodnevno, danonoćno ukazuje, nemoguće je da ostane ravnodušan sprem svega toga što upozna. Nemoguće je a da ne zavoli svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. A kada ga zavoli, onda zasigurno žurit će, da ono što mu je njegov gospodar naredio da to čini, a ono što mu je zabranio da se toga ostavi. Jer onaj koji tvrdi da voli nekoga, on se tom voljenom i pokorava, kako se kaže u šarijatskim tekstovima i također u govorima islamskih učenjaka. Dakle, Cilj svega ovoga nam je da što više upoznamo našeg gospodara, da ga što više volimo, a zatim da mu što više budemo pokorni, jer nas je zbog toga stvorio ovdje, doveo na ovaj dunjaluk, kratkotrajni dunjaluk i kasnije kada nas odvede na drugi svijet, ahiret u smrti, proživi na ahiretu, on će nas obračunavati za tu našu pokornost ili nepokornost. Kako biti pokoran šta nas motiviše najviše da budemo pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala za sigurno upoznavanje s njim za sigurno upoznavanje sa Allahom subhanahu wa ta'ala zbog toga i postoji ovaj naš serijal upoznaj svoga gospodara kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva uzvišeni Allah ima mnogo imena ta imena ne mogu se ni pobrojati njihov konačni broj nije poznat nama U hadisu kod Buharije kod muslima stoji da kod Allaha postoji 99 imena. Između svih imena postoji 99 imena koji ih nauči, spozna, razumije, shvati i svoj život izgradi na njima, svoj život uskladi po njima, taj će ući u džennet. Nemoguće je da se čovjek upozna sa toliko Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena i toliko njegovih uzvišenih osobina, a da ne zavoli Allaha subhanahu wa ta'ala, ne krene ka pokornosti njemu i ne uđe u džennet. Od tih mnogobrojnih imena, lijepih imena našeg uzvišenog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala jeste i lijepo ime Es-Sitir. Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime Es-Sitir. Ovo ime uzvišenog Allaha ne spominje se u Kur'anu ime Es-Sitir ne spominje se u Kur'anu, već se spominje u vjerodostojnom hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tako Ebu Davud i Nesai bilježe od Jale ibn Umeyje radijallahu ta'ala plemenitog ashaba, bilježe kazivanje u kojem on kaže da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam jednog dana prolazio ulicom pa je nedaleko od puta primijetio čovjeka kako se kupa. Malo podalje, kako se čovjek kupa, posipa vodu po sebi, bez da je imao ikakve odjeće na sebi. Na otvorenom, malo dalje, kupao se, međutim nije imao nikakve odjeće na sebi. Pa Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je požurio do džamije, do mesčida, zatim se ispeo na mimber, zahvalio se Allahu subhanahu wa ta'ala, pohvalio ga osobinama kojih je jedino on dostojan, a nakon toga rekao, Inna Allahe hajijun sitir, juhibbul haja wa sitr. Doista je Allah el hajij, es sitir doista je Allah el hayy odnosno stidljivi. Es sitir onaj koji skriva, onaj koji prekriva. Yuhibbul haya voli stid u sitr i voli skrivanje, prekrivanje. Zatim je rekao, zato kada se neko od vas bude kupao, neka se zakloni, neka se skrije od pogleda drugih ljudi. I ovaj hadis je vjerodostojan, šeh Albani rahimahullahu ta'ala ocijenio ga je vjerodostojnim. Dakle, jasno Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam u ovom hadisu kaže Inna Allahe hajijun sitirun. Doista je Allah stidljivi i sitir, onaj koji skriva, onaj koji prekriva. Pa dakle, ovdje u ovom detalju spominje se Allaho džalavala lijepo ime, es sitir. Također, Iz ovoga imena se može izvesti i osobina Allaha subhanahu wa ta'ala da je on onaj koji skriva, koji prekriva. Međutim, ta osobina spominje se i u brojnim drugim hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tako se u vjerodostojnom hadisu od Ibnu Omera radijallahu anhuma kod Bukhari i kod muslima bilježi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao onaj koji prekrije onaj koji sakrije sramotu nekog muslimana na dunjaluku, Allah će sakriti njega. Allah će prekriti njegove sramote na drugome svijetu, na ahiretu. Dakle, iz ovog hadisa vidimo i saznajemo za ovu osobinu uzvišenog Allaha skrivanja, prekrivanja. Također došlo je u hadisu Ebu Hureyre radijallahu ta'ala kod imama muslima da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao neće Allah sakriti nekog svog roba na dunjaluku, sakriti njegove mahane ili njegove grijehe, njegove nedostatke i slično, a da ga neće sakriti i na sudnjem danu. Pa i u ovom hadisu stoji spomen osobine Allaha subhanahu wa ta'ala skrivanje, prekrivanje i slično. Esitir, dolazi od riči sitr. Sitr u arapskom jeziku ima značenje, značenje skrivanja, prekrivanja. Ima također značenje zaklanjanja, udaljavanja, skrivanja od pogleda drugih. Da se ne ometaju ni drugi, ni dotični. Kao što je došlo također u hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve selleme kada govori o vrijednosti odgajanja ženske djece. Koliko je bitno lijepo odgojiti žensku djecu. Da budu četna sve do svoje udaje, da se poduče vjeri, da čuvaju Allahove granice, da čuvaju svoju čednost. Koliko je to vrijedno, kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ko bude imao kćeri, pa lijepo bude postupao prema njima, bude ih lijepo odgajao, one će mu biti sitr od džehennemske vatre na drugome svijetu. One će mu biti zaklon, one će mu biti štit, one će mu biti pregrada sutra na drugome svijetu od džehennemske vatre. Također, sličnu riječ, sitr imamo i u namazu. U knjigama fikha kada se govori o namazu, spominje se slična riječ. Spominje se sitr, sitra ili sutra, perda, koja se stavlja ispred klanjača. Klanjač ne bi trebao klanjati onako na otvorenom da ispred njega nema ništa, već dakle trebao bi postaviti ispred sebe perdu. Islamski učenjaci govore kolika ona mora da bude visoka i koliko treba da bude udaljena od samog klanjača da bi bila ispravna onako kako se traži u brojnim hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Naprotiv, u hadisu je došlo da se ne klanja osim prema perdi, da se ne klanja osim da bude ta perda, ta sutra, sitra, da bude postavljena ispred, ispred klanjača. A ona, ta sutra, ima značenje upravo ovo, ima značenje zaklona, ima značenje štita, ima značenje ograđivanja od prolaska, prolaska klanjača. Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime esitr, esitir. Šta znači? Čuli smo značenje sitra u arapskom jeziku. Skrivanje, prekrivanje, zaklanjanje i sl. Šta znači Allahu subhanahu wa ta'ala lijepo ime esitir? Islamski učenjaci mnogo su govorili o ovom Allahu subhanahu wa ta'ala lijepom imenu. Nekoliko govora poslušajmo ovom prilikom. Ibnul Ethir, rahimahullahu ta'ala, veliki islamski učinjak, kaže Esitir je Allah koji voli skrivanje i popravljanje. Esitir jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji voli skrivanje i popravljanje, odnosno on skriva svoga roba kada počini grije, kada ima nešto pri sebi što ne dolikuje, ne bi li se on popravio. Ukazuje prema svome robu blagodat, neću te osramotiti, neću objelodaniti tvoj grije, ali de ti se popravi. Ja ću postupiti lijepo prema tebi, pa postupiti lijepo prema meni. Ja ću te sakriti, ja ću te sakloniti, od pogleda ljudi, od očiju ljudi, od njihovih uši, od njihovih jezika, ti se popravi. Ti se popravi. <clears throat> dakle, Ibn Letir, rahimahullahu ta'ala, kaže Es sitir jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji voli skrivanje i popravljanje. Imam Bejheki, rahimahullahu ta'ala, kaže Es sitir jeste Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji mnogo skriva svoje robove pa ih ne razotkriva u javnosti i onaj koji voli i traži od svojih robova da i oni skrivaju sami sebe, da se udaljavaju od svega onoga što će ih omalovažiti i njihovu vrijednost umanjiti. Esitir jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji mnogo skriva svoje robove pa ih ne razotkriva u javnosti isto tako traži od svojih robova da oni skrivaju sebe i da se ne dovode u situaciju koje će ih omalovažiti i njihovu vrijednost umanjiti. Čovjek je posebno Allahovo biće, posebno plemenito Allahovo biće. Allah ga je odlikovao na svim drugim stvorenjima i taj keramet, tu svoju plemenitost, čovjek treba da čuva. Munavi rahimehullahu ta'ala kaže Esitir jeste Allah koji ne voli prezredne stvari, ne voli mahane, ne voli grijehe, zato ih skriva. Allah subhanahu wa ta'ala ne voli prezrenosti, ne voli grijehe, ne voli nešto što ne dolikuje njegovom robu, zato to Allah subhanahu wa ta'ala skriva. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže Esitir jeste onaj koji ispušta svoj zastor na svoje robove. Esitir jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji ispušta svoj zastor na svoje robove, tako da niko ne može da vidi kroz taj zastor. Niko ne može da vidi, da sazna nešto o onome koga Allah subhanahu wa ta'ala želi da prekrije, sakrije. Dakle, esitir jeste Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> koji ne voli grijehe, koji ne voli ružne postupke, koji ne voli prezrene stvari, koji ne voli mahane, ne voli nedostatke, ne voli manjkavosti. Zato sve to skriva kod svojih robova. I traži od njih da se poprave. Oni skriva i traži također od njih da oni skrivaju sebe. Da ne čini grijehe javno. Već ako i počinu taj grijeh, šetan ih navede na grijeh, da taj grijeh ostane nepoznat, da se oni ne obznanjuju da oni ne govore o tim svojim grijesima. Allah ih sakrio i traži od njih da i oni sami sebe skriju. Da sami sebe skriju, a zatim također da skrivaju i svoju braću. Vjernike. Kada vide, kada saznaju da neko od njih počini grije, Allah je onaj koji voli skrivanje i popravljanje, da ga sakriju. Allah subhanahu wa ta'ala traži od vjernika da sakriju svoga brata, da ne obznane njegov grijeh i da ga popravljaju, da ga savjetuju. Jer je vjernik onaj koji skriva i savjetuje, popravlja. Dok je licemjer onaj koji traga, željno traga da dođe do mahane, da dođe do manjkavosti, a zatim da to obznani. Kako kaže veliki islamski učenjak i pobožnjak, Fudail ibn Iyad rahimehullahu ta'ala. Allahu ekbar. Naš gospodar predimal je. Naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala nas skriva. A nema nikakve potrebe za nama. Grijesi koje mi činimo, njemu ne mogu ništa nauditi i on nas skriva. Želi da se popravimo. Također naš popravak, naše kajanje, nakon grijeha i napredovanje u pokornosti njemu, Allahu subhanahu wa ta'ala, također njemu ništa to ne koristi. Naša pokornost ništa ne može uvećati Allahovu vlast. I naša nepokornost ništa ne može umanjiti Allahovu vlast. Mi ne možemo Allahu niti koristiti, niti štetiti, nauditi. Naprotiv, u drugim hadisima stoji da kada bi svi ljudi, kada bi svi ljudi na zemlji, i ne samo ljudi, i džini, bili poput najpokornijeg čovjeka, poput poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, to ništa ne bi uvećalo Allahovu vlast. I kada bi svi ljudi i džini bili poput najgoreg stvorenja, poput šeitana i blisa, to ne bi ništa umanjilo Allahovu vlast. Subhanallah. I Allah nas skriva. Allah skriva naše grijehe traži od nas da se popravimo. Subhanallah. Njemu ne možemo ni koristiti ni štetiti. Kome? Sebi koristimo ili štetimo. Allahu akbar. Allah želi da mi ostvarimo korist. Da mi profitiramo. Da mi budemo mu pokorni na dunjaluku kako bi sutra uživali na drugome svijetu. Allah ne želi da se mi patimo, da se neko iživljava nad nama ovdje na Dunjaluku i gotovo. Ne, Allah želi, Allah, nas je, Allah nam je propisao određene ibadete koje trebamo činiti kako bismo sutra uživali na drugom svijetu. Kako bismo živjeli lijepim, sretnim životom. Allahu ništa to ne koristi. To koristi nama. Subhanallah nema potrebe za nama, dok mi imamo potrebe za njim, bez njega ne možemo nikoliko je treptaj oka. Šta mislite? Da nas Allah kažnjava zbog grijeha. Da nam Allah uskraćuje svoje blagodati zbog grijeha mu činimo. I subhanallah, počesto mi činimo grijeha Allahu, griješimo s njegovim blagodatima. Zar nije blagodat vida od Allaha? A šta mi to gledamo svojim očima? Zar nije blagodat sluha od Allaha? A šta mi to slušamo svojim ušima? Zar nas Allah nije stvorio ruke, noge? Gdje to odlazimo na veče? Koja mjesta posjećujemo? Šta mislite da nam Allah uskrati te blagodati zbog grijeha mu činimo? Griješimo s tim njegovim blagodatima. Allahu pripada najuzvišeniji primjer. Šta mislite da vam neko od ljudi dadne nešto i poslije sa strane gleda kako vi upropaštavate to zašto se on posebno potrudio da vam obezbijedi. Dao vam siljem da sebi olakšate život. Da lijepo živite. Neko vam kupi lijepo, udobno auto i vi poslije vozite velikim brzinama u krivinama, slupate to auto. Pa drugo, pa treći. Kako bi se ponašao taj koji vam je kupio to auto ili nešto drugo poklonuo? Allah subhanahu wa ta'ala skriva nam grijehe koje činimo s njegovim blagodatima. Kakvi li smo mi samo ljudi? koliko li smo mi samo nezahvalni našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Njemu niko nije potreban dok smo svi mi potrebni njega. I opet mu griješimo, a on nas Allah subhanahu wa ta'ala skriva. Kada se upoznamo sa ovim Allahom subhanahu wa ta'ala lijepim imenom Esitir, kakvi treba da budemo? Cilj upoznavanja Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da živimo s tim Allahu subhanahu wa ta'ala lijepim imenima. Pa zar da ne volimo našega gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala koji na ovakav način postupa prema nama? Griješimo, a on skriva. Ne bili smo se popravili. Treba da volimo svoga gospodara. Zasigurno. Allahu pripada najvišeni primjer. Na dunjaluku kada bi nam neko nešto poklonuo, a zatim mi ne zahvalili se njemu na tome i to zloupotrijebili i to uništili, on zasigurno bi se rasrdio na nas. Ne bi nam to više dao, uskratio bi nas. Uskratio bi nam ili bi nas kaznio. Dok Allah subhanahu wa ta'ala nam neprestano daje brojne svoje blagodati, ne možemo ih ni pobrojati. Zatim, zar da se ne stidimo svoga gospodara? Kada se upoznamo sa Allahim dželovala lipim imenom Esitir, treba da se stidimo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. On zna sve o nama. Zna koje grijehe činimo tajno. Među četiri zida, kada nas niko drugi do on, niko nas ne vidi do Allah subhanahu wa ta'ala, jedino on. I činimo mu grijehe ponovo, kažem, s njegovim blagodatima i opet nam skriva te grije. Subhanallah, spominje se u prethodnim narodima prije nas, u ummetima prije ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i prethodnim vjerovjesnicima. Grijeh se nije mogao sakriti nikako, Allah nije skrivao grijehe. Kaže se, spominje se ukazivanjima da kada bi čovjek počinio grijeh noću sam, među četiri zida, da bi ujutro osvanuo njegov grijeh ispisan na njegovim ulaznim vratima. Kogod bi prolazio pored njegovih ulaznih vrata, mogao je da vidi poput monitora ispisano koji je grijeh on počinio. Pa su se ljudi sustezali, ljudi su se stidili drugih ljudi, prolaznika pored njihovih vrata i zbog toga ostavljali grije. Allahu ekber. Pa koliko mi treba da se stidimo Allaha subhanahu wa ta'ala, a od njega nam sve ovisi. On nam sve daje. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ I nema ni jedne blagodati da je uživate, a da ona nije od Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko je Allah samo dobar prema nama, zar da ga se ne stidimo? Zatim, kada se upoznaš sa Allahim dželle vala lipim imenom Es-Sitir, da je Allah onaj koji voli skrivanje, zatim popravljanje, onda nastoj i ti da se okitiš ovom osobinom koliko si u mogućnosti. Odnosno skrivaj i ti i popravljaj. Prije svega skrivaj sebe i popravljaj sebe. Ako počiniš neki grijeh, ne obznanjuj ga. Ne govori drugima o tom grijehu već požuri Allahu subhanahu wa ta'ala s pokajanjem i popravkom. Zar ti nije poznat hadis u kojem kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam kullu ummeti mu'afa illa al-mujahirun. Svima iz moga ummeta će biti oprošteno osim onima koji javno čine grijehe. Zatim je spomenuo primjer, od javnog činjenja grijeha jeste da čovjek počini grijeh noću, pa ga Allah sakrije, Allah ga prekrije, a on osvane ujutro pa priča ljudima o ti ti, ja sam sinoć uradio to i to. To neće biti oprošteno. Biće oprošteno onima koji budu skrivali svoj grijeh. Ako ih šeitan navede pa počinu grijeh, skriju taj grijeh. A zatim također požuri, popravljaj se. Nemoj da te obmane to što je tvoj gospodar tako dobar prema tebi. To što gospodar skriva grijehe ne prkosi Allahu subhanahu wa ta'ala i također ne oslanjaj se toliko na Allahovu milost. Allah je milostiv, ali Allah subhanahu wa ta'ala i žestoko kažnjava. Ako budeš zulumčar, nasilnik, zlopotrebljavao Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati, čuvaj se hadisa, Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, doista Allah odgađa kaznu nasilniku. Želi da što više ogrezne u grijehu, ali kada ga ščepa, tada će ga sigurno kazniti. Neće odgoditi njegovu kaznu. Zato ne budi nasilnik. Nemoj da se inatiš svome gospodaru. Počiniš grije. Ne obzdani se taj grije drugi ne znaju za taj grih, počinio si ga tajno i sakrio si taj grih i Allah ti ga sakrio, nije obznanio, požuri Allahu subhanahu wa ta'ala, pokaj se, popravi se. Zatim, također grijehe koje vidiš kod drugih, skrivaj, ne obznanjuj kod svoje braće vjernika, sestara, vjernica, ne pričaj o tim grijesima. Neka ti da budu na umu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i sure Nur koji govore o širenju glasina o vjernicima. Koliko je to pogubno? Kaže Jalla Vala, inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishata fi alladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Oni koji vole da se šire glasine bestidne, nevaljale riječi, stvari o vjernicima, njih čeka lehum, sigurno njih čeka bolna patnja i na dunjaluku i na ahiretu. Vi ne znate, a Allah zna. Vi ne znate, vi mislite da je to nešto malo, sitno, Allah dobro zna koliko to može da doprinese šteti. Zatim, čuvaj se, ne obznanjuj. Subhanallah, Allah ga sakrio, ti ga razotkrivaš. Allah ga sakrio, sakrio njegov grije, traži od njega da se popravlja, ti mu ne daješ priliku da se popravi. Ti želiš da mu ugled srušiš. Da ga prati taj grijeh dok je ljudi, što kažu dok je svijeta i vijeka. Allah ga sakrio, ti ga vidio, sakri ga i ti. Allah nije proširio taj njegov grijeh, ne širi ni ti. Hasan al-Basri, rahimehullahu ta'ala, kaže onaj koji proširi tuđi grijeh je poput onoga koji učinio taj grijeh. Onaj koji proširi tuđi grijeh, za njega se nije znalo, pa je došao neki poseban junak je proširio taj grijeh, taj, taj uradio to i to gluho i čoravo bi isti je poput onoga koji je učinio taj, koji je učinio taj grije. Ako vidiš gri, ne obznanjuj ga, sakri i posavjetuj. A pogotovo dobro se čuvaj da ti tragaš za tuđim grijesima, odnosno da ti ispituješ tuđe mahane, nedostatke. Subhanallah, Allah traži od nas da sakrijemo kada vidimo, a kamoli da idemo mi istraživati. Došlo je u hadisu, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, o vi koji ste povjerovali samo svojim jezicima, a vjera ima nije ušla u vaša srca, nemojte ogovarati druge i nemojte tragati za tuđim mahanama, jer ko bude tragao za tuđim mahanama, Allah će tragati za njegovim mahanama, pa će ga osramotiti makar u njegovoj kući. Iz njegove kuće će izaći sramota. Iz njegove kuće gdje je bio sakriven, daleko od pogleda drugi, Allah će dati da sramota izađe iz njegove kuće, da ga obznani. Zato se dobro čuvaj. Allah skriva, sakri i ti koliko možeš. Allah voli popravljanje, popravljaj i ti koliko možeš. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će skrivati, popravljati se, skrivati svoje grijehe, ne obznanjivati grijehe i nastojati da umanje te svoje grijehe, da požure Allahu subhanahu wa ta'ala s pokajanjem i također popravljati stanje u svome društvu, u svojoj zajednici.